kion instruas al ni niai lerneioi. De tempo al tempo aperas en diversai locoi informoi kioi consternas nin concerne la lernadon kion ni trapasis en niai lerneioi dum nia infana tempo. Ien unu exemplo. La pola ecclesiulo, politicisto, juristo, administranto, curatsisto Nicolao Copernico en la dec quina iarcento pionire montris che la rondiras circa la suno, mese de sistemo da planetoi. Brile, sed mine memoras che in mia infanagia lerneio oni instruis al mi che la matematicisto cae astronomo Aristarco el Samos en la tria iarcento antau Cristo, trovis cae annoncis che la tero ia rondiras cae rotatias, cae li ec faris bela in calculoin pri la grandezzo de la suno, de la luno, cae de la distanzoi inter ili. Nun, las cienzae caieroi de plurae giornaloi brue informas che nia admirata Brito Carlo Darvino, facte ne estis la unua quiu prescribis la teorion de natura selectado cae la evoluon de la spezioi en la decnaua iarcento. Facte, prescau mil iaroin antau lia fama voyaggio circa la mondo, alias ziensisto, filosofo cae verkisto tion publicigis en la araba lingvo. Con multai illustrajoi cae detalai clarigoi, li montris che animaloi trapassas changioin en sia structuro cae funccioi por pli efice post vivi, fronte al malfavorai circunstansoi, cae che tiui changioi transiras alla posteuloi. Cae li nomis la tutan proceson natura selectado. Lia nomo estis Abu Usman Amr Bar Al-Kanani Al-Bashi, al nomata Al-Yahis, kio signifas el starantai oculoi. Li nascidius en regiono kio non tempe respondas alla sudo de Irako en la iaro 776. Tiu tempe floris tie movado en la teologia medio quiu pledis por praticado de la Roma ratio. Samtempe papero estis alportita al tiu regiono fare de cinoi, quio impulsis comunicadon, tiel che la iuna al yahis comences verci pri plurei temoi en la campoi de scienzo, geografio, filosofio, grammatico cae belletro. En tute li scribis pli ol ducent libroin, el ciui nur unu triono alvenis gis nia tempo. Lia plei fama verco estas la libro de bestoi, ciu enciclopediece presentas tricent quindec specioin cae ideoin ciui tre similas a la teorio de evoluado de Darvino. Liei vercoi influis multain alien islamain autoroin. La teorio de Al-Yahis estis conata de cleruloi en Europo en la decnaua arcento, sub la nomo La Mahometana Teorio Pri Evoluado. Tamen, ne existas evidentagioi che Darwino conis la vergon de al Iahis. Ne temas do pri plagiato. Al Darwino ni plus schuldas multon pro lia contribuo al la maniero kiel ni nun comprenas la mondon kai la biologion. Ni tamen consciu kai memoru che la islama mondo estas antiqua, brila, cae grava civilizatio, ciu meritas respecton cae admiron pro sia sagio.